Համացանցում տեղեկություններ են տարածվում, որ եղծահողում հիմա լարված է, թշնամին հարձակվել է։ Համացանցում է շուտ ինֆորմացիա դուրս հարցրել, գոնե ճշտ են հետո ասեն։ Եղծահողում բացարձակ դերակոս չի եղել, չկա այս բարդությամբ ոչ մեր արտավալ դեպք չի գրան։ Եղծահողի բնակչությունը, եղծահող գյուղը մենք արգա բնակչությունը այս բարդությամբ տեղում են, համայնքում են։